підтвердять і інші. Все ж село знає. Тут ти трохи сам винуватий. Треба було поклопотатися, щоб вшанували батькову пам'ять. Хто ж думав? Отож і погано, що ніхто. Я поїду завтра. Тепер ми поїдемо вдвох. Поставимо батькові пам'ятник. Василь Васильович, ви мені, я без вас. Сльози підступили Сергієві до очей. Хвилю він тримався, а тоді одвернувся, і його плечі струснуло ридання. Тищенко теж розчулився, але сказав грубувато не кисни. Та й нам ще вистачить мороки за тими надмірностями. Це найдурніше, але таке, що само як вода, розтікається між пальців, і на чий кіш не крутитиметься. І це вже камінь у мене. Проект підбирав я. Ну, та ми теж не з Лобуцька. Добряче підготуємося. І, здається, мені той вітер уже теж починає мінятися. Усі ж розуміють. Двісті мільйонів. А один чоловік. До кімнати повернулася Ірина. Сонце вже зайшло. В кімнаті враз, як це буває влітку, посутеніло. Ірина в помарках ставила на стіл хліб, ковбасу, банку з крабами, якими забиті полиці всіх магазинів, і яких майже ніхто не купує. Вона хотіла засвітити світло але Тищенко притримав її за руку. Нехай потім. Сергій стояв біля цейсівської шафи спиною до кімнати і утирав носовою хустинкою очі. Тищенко погойдав пальцем рожевий абажур над головою, мовив Я зараз приготую каву. Ходімо зі мною, Сергія. Іду. Щойно Тищенко вийшов за двері. Ірина кинулася до Ірші. Він сказав тобі ще щось. Ірша мовчав. Він щось надумав. Я знаю, він страшенно чіпкий, отакий і панікує, і кричить, але крушить і крушить. Мабуть, усі селюки такі. Ти теж. І як оце все в одній людині. А я ж підло. Сергій повернувся, стояв навпроти, опустивши руки. Обличчя його невиразно сіріло в сутіні кімнати. Ірино, сказав глухо, якось так вимовив її ім'я, що вона не впізнала його голосу і аж злякалася. Колись раніше жінки моїх друзів просто не існували для мене. Я не міг уявити, знаєш, якось навіть фізично. Ні, не відразу, але, мабуть, я плету дурне. Але ти розумієш, що в мене? Вона серцем відчула щирість його слів і знов злякалася за нього більше, ніж за себе. Мені пече отуто, приклав він руку до горла. Ти сказала правду. Ми ту доброту. Я згадую той вечір, ту заметіль, ось уже півроку приходжу на роботу, думаю і проклинаю все. То я тільки перед тобою вдавав. Вона вже вдруге за цей вечір кинулась йому на порятунок. Мабуть, правда, що жінка в біді дужча за чоловіка. Чоловікам найчастіше потрібна опора десь назовні. Жінки ж шукають її в собі. Вони знають, що в любові людину не порятує ніщо. А якщо вже доводиться рятуватися, то знову ж тільки любов'ю.